Како сме сите денес? Јас сум добро, фала ти. Супер, супер. Ајде. Супер. Нели, сите вие чувствуваме нешто. Да. Например, знаете, да емоции, чувства. Затоа и денешната тема ќе биде уствари за нашите емоции, за нашите чувства, за среќата, за за болката повеќе ќе се фокусирам за болката ова ова вече, Пошто верувам дека можеби некој што и повеќе не созрева, дали духовно, дали и на било кој начин. <laughs> и Океј, на тројка. Добро. <laughs> Значи сите ние чувствуваме нешто, не ли? На првено испитување ние чувствуваме нешто, животните чувствуваат нешто, па дури и растенијата чувствуваат нешто. На проверено испитување се кјава се дури од седмо одделение професорката по биологија ни кажува дрво, а, липа или бреза, не се кјава што беше. Научници му кажуваат на човек што е изведен од улица, не знае, кажат му отиди и запали ги листовите на дрвото. По исто време се врши испитување на дрвото што ќе се деси додека тоа се издешава. И додека човеко улава усобата, тие рецептори што се поставеа и на дрвото, осеќа дека дрвото полека наведнува се. Знаете само. Малку, не е видливо може да човешкото око, он полека, полека. А, исто и фотосинтезата да не се у толку голема мерка дешава у тај момент и се нам оди надоле. Пале го, долу. Доваѓа друг човек, кажуват му, отиди и само застани се упалјача под дрвото. Ништо повеќе. Оде човеко, застанува се упалјач под дрвото. Ништо не се дешава. Рецепторите у тај момент ништо. Нормална фотосинтеза, дрвото ни оде надоле, знаете како тоа е како знак на тага кај ликите, брезите. <laughs> а, значи, дури и растенијата осекат нешто. Емоциите се тоа нешто што го движи светот животните, а ние луѓето највеќе. Ние дури имаме таа моќ да уствари ние делуваме со емоциите како сакаме, во кој момент ние имаме таа моќ. Значи, што владее да денеска со светот? Парите, нели? Не. <laughs> Извините, ама не. Парите се предмет, парите може да се палат, парите може да се фрлат. Ако се одлучи, може и да не се да не се живее свето со пари, што е било порано, со трговија, со размен, знаете. Свето се владее од луѓето што се алчни за пари, што денеска највеќе, што алчни, зависни, и секакви други видови на луѓе што сакат да доминират, да се финансиски сигурни, да се имат за себе, највеќе себични, знаете, за другите Не мора, не. <laughs> Тоа се како големите луѓе денес. Значи, да почнеме со една болест. Лепрата. Знаеме сите, нели? Болест, да. Лепрата. Лепрата е болест кај што нашите рецептори за болка престануваат да работат. Ќе си ќе се Не чувствуваш ништо. Не, физичка болка. Ќе си ќе се исечеш. Не значи, чувствуваш ништо. Арно ама, Се додека тоа се дешава, нашите делови од телото се уништуваат. Крвареме. Крвареме, можеме да искрвареме до смртта, но осетаме да си одаме, значи, да. Не секој може ќе видиме, али хипотетички кажано, можеме да не го осетаме тоа заради таа болест, да изгубаме дел од телото, да не чувствуваме ништо. Физичка болка. Значи, како што е таа болест, физичка, ние исто имаме емоции психички. Значи, се од болка, како нај на дното на емоциите, тешка болка, до самиот врв нашето задоволство. Значи, како пример, кој може да земе? Исус, нели? Христијаните, како пример, ние секојаш имаме да си го земеме Исус. У Исаја 53:3 3, што пишува? Знаете, Исус чува нешто, што ангел може да пишува. 53, трети стих. 53, Да. Тој беше презрен и отфрлен меѓу луѓето. Човек на болка, свикнат на страдање, а ние го одвраќавме од него лицето свое. Тој беше презрен, а ние за ништо не го сметавме. Значи, има ли и денеска некои што мислат дека Исус е бил Господ? Пф, не, он е Господ што ако он чувствува такви работи како ние сега, он сигурно не се чувствувал како мене. Нели? Он е сепак Господ, он може се да смени у секој момент. Не. Он е како што е бил Господ, бил и човек. Он ги чувствувал исти чувства што ние ги имаме. Среќа, радост, дури солзи радосници, толку голема веселба. Ама од другата страна, болка, тага, глад, сите чувства што истите и ние ги имаме, нели? арнолно Исус правеше нешто што на нас денеска не е тешко да го правиме. Исус никогаш не се водеше по емоциите. Амин. Така е. Он одеше по волята на Господ, на својот татко. Секогаш. Значи, шо и да е почувствувал, он оде да по волята на Господ заради тоа што тоа е правилното нешто што треба да го донесеме и ние денеска дали ќе одаме по емоциите, по тоа што сме тажни, по тоа што е, гледај, што ми направи леле, тоа јас сега ќе одам не дај Боже ќе направам нешто или на себе ќе си ќе си наштетам или на тај човек ќе наштетам дали физички, дали психички. Или ќе помислиме малку. Ќе видиме што Исус би направил. Исто у склоп на темата на емоции, ќе пробам да кажам и како да се справаме со емоциите и за тоа што се дешава кога ги потиснуваме нашите емоции и кога пробуваме да ги чуваме у себе. Јас <laughs> се извинувам, немам, немам толку голем глас. Сакам прво да давам, сакам да давам прво примери за тоа примери за тоа Исус што се чувствувал. Те, Исус како ги доживеал работите? Марко 16:36 што кажува. Ќе видам те може и јас да прочитам. Марко 16:36. Нема прича. Нема. Не, 15. 15:36. Моја грешка. <laughs> Невен отрчен натопи сунгер во оцет, па како го закачи на трска му даде да пие велејки. Почекајте да видиме, ке дојде ли Илија да го... Еле, трешко. Не, не така. е Марко. Нема 17 да Само извинете, една секунда. Лошо му е ръкопис. Само може да почитате. Има ли некој да тумачи ръкопис? Матеј, Марко, така, значи ќе го прочитам од тука. Исус кој е во најтешките моменти. Значи што вика? Татко, се е можно за тебе. Кој е на Гесеманската гора. Да. Ако е можно, отстрани оваа чаша од мене. Не, нека не биде како ја што сакам, туку како ти. Најголемиот пример за тоа што што го чувствувам моментот, да не го направиме ние да се тргнеме, да избегаме, тука да биде како што Господ сакал. А Господ што сакал за Исус? Да умре за нашите гревови. 14:36, да, грешка сум запишал. Исто Мати 26.38, јас ќе опишувам исто. Тогаш им рече. овај, овај дури, овај стих ме многу мене, као растежи во тај момент. Тогаш им рече на учениците, која исто се на Гецеманската горе. Мојата душа е длабоко натажена до смрт. Останете тука и бдејте со мене. А тоа го вика три пати. Да. Не еднешка. Три пати оде и три пати ги враќа, се враќа и гледа како спие. Чи значи, неговата душа натажена до смрт. Буквално знае што го чека. Смрт. И ти да си натажен до смрт, тоа е ствари нај дното на емоциите, најголемото болка што можеш да почувствуваш у тај момент. Па најдобро ти другари спијат. <laughs> И не ти помага, да. Значи, што можеме да заклучаме? Дека најголема помош за нашите емоции можеме да добиеме од читањето на Евангелијата, од Исус. Да, да. Се тоа што Он го чувствувал, се советувал со таткото. Исто така и за нас е тоа најголема помош. Што да направиме кога нешто ни се дешава? Кај да одем у Библијата? У Евангелијата. Исус, како најголем пример. Дури и натака, и Петар, исто. И Петар, ако се видел по емоции, и тоа не доживявало и, е, е, и интензитет на возикување и напаѓање во сите моменти, ама не се видел по емоциите. <laughs> е сега да се сведеме на потиснувањето на емоциите. Или како Библијата го нарекува тоа стварнување на срцето. <laughs> Знати, значи, како што како што лепрата физички нас не допира, ние ништо, ништо не чувствуваме, така ние можеме емоционално, ама по овај пат, оваа болест, емоционална болест, да ја наречеме потиснувањето, е наш избор. Лепрата може не е наш избор. <laughs> да, да. не е. А, емоционалното потиснување е наш избор. Кога ние, уствари, ги ограничуваме емоциите, ние ограничуваме и нашата љубов кон Христа. Што се дешава кога ние, уствари, потиснуваме емоции? Некој ни се налуте и не вреге, вреге и вреге и ние траеме и примаме и примаме. Минат денови, ништо не кажуваме на Господ. Ни на себе, ни на тај. Минат години, потиснуваме од други луѓе што ни кажуваат работи, зборе сега за лоши работи, нели? Не за добри работи. Ние само потиснуваме, потиснуваме. Како пример дури сакам да ја земам баба ми, што ми спомна пред неколку месеци. Вика, јас толку јам слушано од луѓе и толку доживеано, а неам на никој кажано. Знаеш, вика што денеска заради тоа нервите ми треперат. Заради тоа се чувствувам многу психички слабо, знаете. Добивам најразлични нервни болести, па дури и психички болести, вика, знаеш. Така ми се довери, заради тоа што на никој се неам искажано, вика, од толку што сум доживеала во живот. Така да, вие сега тука што ме слушате, имате таа одлука да донесете, дали сакате да кажете на некој, што сега ќе продолжам натака и ќе кажам на кој, <laughs> или ќе си го чувате у себе и ќе дозволите тоа да ве потисне и да бидете како баба ми, да носите таа тежина од сите тоа што ви окажале у себе и си уште да одете како тешко ми е додека одам само мислиш, одеш и те на пример одете некаде пешки и на мене ми се дешава. И почнете да мислите да не работи, пошто немате не знаете на тај момент што да правите. И мислиш тај што ми кажал, мислиш вај што ми кажал пред 5-10 години. Како би му врнал правите си сценарио у главата што се дешавало и како би можело да се деси, ама ништо. Не се советувате за тоа со никој. Уствари, сега ќе одеме на доживување на емоциите и како да се справиме со нив. Значи прво, кога ќе ние осетиме емоција, Двино да е прво што е емоцијата. Има и дури научна научно дефиниција за за емоцијата. Емоција е капацитет да се чувствуваат сензациите кои се движат од болка до задоволство како реакција на искуствата Значи, сета емоција на нас не иде од нешто што сме доживеале. Дали сега во моментот, дали пред тоа. Е сега, да речеме, ние сме доживеале лутина. Што е првото нешто што треба да го направиме? Треба да идентификуваме што чувствуваме. Која е нашата емоција? Дали е болка, дали е тага, дали е страв, дали е лутина, разочарување. А, за среќа, за радост сега нема да за, за вие се фокусира. <laughs> Овие се тие најболните или негативните емоции, така кажам. А, да идентификуваме. Ако е лутина, или ќе задржуваме у себе, или ќе гледаме да не ја претераме и да ја искараме на некој друг, да не ја истураме. Значи, има и граница, дали да ја задржуваме на одредено време, или дали да ја истураме тоа истурањето, или не треба да се десе, или треба да е многу погоден момент Така кажа, ама да не е лошо, сваќате што сакам да кажам. <laughs> Второто, че во едно исто од битните чекори. Треба да ја признаеме емоцијата. Е сега, на кој да ја признаеме емоцијата? <laughs> Дали треба прво да отидеме кај комшијата? Еј, знаеш ли што ми направи тај чер? Среќно. Еј, абе, слушај малку. Знаеш ли та? Еј, знаеш што ми направи? Треба ли тоа? Прво, значи иде паралелно ја признаваме на себе си, а додека ја признаваме на себе си, ние како христијани имаме во тај благослов да кажеме на Господ. Ние имаме секогаш на некој да се искажеме. Не христијаните или атеистите не веруваат у Господ. И ако немат пријатели, ако немат роднини, што и се близки, ако немат ништо такво, не, имат ли на кој да кажат? Не. Или плафа психијатр или потиснуват у себе, и само трупат, трупат, трупат. Или истурат на кој да био Значи, они не можат да отидат кај Господ или не избират да отидат кај Господ секој. Тоа е слободна воља на секој. Ама ние го имаме Господ. И додека го признаваме на Господ, признаваме и на себе си. Дали срекни или тажни. Праши се додека му кажуваш на Господ. Почувствувал ли се некојаш Исус или Бог така? Како што ти сега се чувствуваш? Почувствувал ли се Исус тажен? Среќен, отфрлен, разочаран од луѓето, разочаран, значи предаден од луѓето, ти да си да, хипотечки ти да си Господ и да создадеш нешто на што ќе му се радуваш, да кажеме и како мало дете, знаеш, нешто слично на тебе создаваш земја, ставаш луѓе на земјата и се радуваш. Еј, види, создаде нешто што може да работи перфектно, нешто што ќе ме славе, ќе ми угодува, нешто што е за, знаеш, создаване нас. И одеднешка, што се дешава? Се тргнува наопак. <laughs> Адам и Ева, првиот грев. После Адам и Ева, цел свет, изопаченост. Се до тај момент кога Господ почувствува толку голем гнев кон луѓето, што одлучува сите да ги истрева. Потопо. Ардома, помоле Господ, навага се една фамилија, <laughs> што не спасува сите. И после тоа Господ се одлучува, да нема веќе дешава. Арнома, и после го праќа Исус и сумира за нашите гревови и се така, така натаму. Значи и Господ се чувствува, ако што ние се чувствуваме во некои моменти. Дури и повеќе од нас, иако ние мислиме, о, на мене ми е најчешко оваа момент. На никој нема потешко од мене. <laughs> Не, има на некој што ме потешко од тебе. Некој што е разочаран од сите нас. И на крајот, Што треба да направиме? Кога му признаеме се на Господ. Тие ме како шијат и да опрашам што направам се. <laughs> не. Додека сме у молитвата, бараме мудрост од Господ. Тоа е најбитниот чекор, последниот и најбитниот чекор. Бараме мудрост од Господ за емоцијата и за одлогата како да се справаме со таа емоција и што да направиме уврска врска со тоа. Јаков 1.5, Чикаго ќе може да го што ова е точно. Ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја побара од Бога, кој на сите им дава изобилно и без приговарање и ќе му се даде. Значи, што треба да дадам? Мудрост. Дава е на сите. <laughs> без да ти траже вина, дали си ти направил гревови таа момент или не. Ако ти го потрајаш на Господ мудрост за некоја ситуација, ќе ти даде. Дали треба да го направиш тоа или не. Како? За мене, јас беше многу разочаран оваа година заради тоа што ово лето не отиде за Америка. Искрено, јас не траеше мудрост од Господ дали треба да одам или не треба да одам. Јас само сакаше да одам. Тоа е беше првца. Господи, јас морам да одам. Ти знаеш дека јас морам да одам. Ти знаеш. На мене ли ке ми кажуваш? На мене ми треба пари. На мене ми треба финансиска сигурност. Јас И на крај, јас се разочарувам, зашо? Тоа што Няма ја тука. Арно ама, арно ама, сега, и сваќам ми зашо и не сум отидел, Господ ми покажува зашо сум останал и зашо треба да чекаме у некои ситуации, па може нема да се десат. Арно, ама сега за сега чекаме за некои ситуации и се разјаснуваат некои работи, некои работи што се мислили дека треба да бидат така, ама не се така, а уствари се дешават и убави работи, и ако тоа што сакаш не се случи и си разочаран. Има еден мудрец кажано, секој разочарување е дар од Бога и порака, ствари покана за созревање. не. Разочарувањето е благослов. Чудно е. Арно, ама според заклучниците според вистината, како што Христос е жива вистина, разочарувањето е благослов, што нас не зрее психички и ни помага да се справуваме со моменти што порано сме мислеле дека никош нема да се справиме ако нешто ни се десе. Не дай Боже, стварно кажувам, ако некој близок ни отиде, или ако некој отиде на страна, или ако некој што сме го имали у нашиот живот, веќе го неаме, некој што Многу примери има, не? Арно ама после некое време Господ покаже зашо онај пример што не го кажа Шлагил баш се кај неделата да за Ник Вуйчич, за муслиманството за 250.000 луѓе што <coughs> ќе бидат спасени преку него, а ако он бил разочаран заради тоа што нема ни раце ни нозе и сакал или да се самоубие или викал Господи еве зашо не сум јас како другите неговите се молиле па ние сме христијани Зашо ние имаме син што нема раци и нози? Зашо тај до нас е богаташ милионер, сега кажувам веќе од нашата реалност. Зашо комшијата има пари? Он не е христијанин. Зашо јас немам пари? ли сме разочарани некојаш? Зашо јас немам, а он има? А тоа кога се дешава, ние уствари не живееме у реалността ние живееме у некоја наша хиперреалност, зашо он има, зашо јас немам, зашо јас не одам за Америка, он одам за Америка. Мојот пример се да кажувам највеќе. <laughs> да, и тоа и за парите. На, не, нашето е, заш... кај луѓето е, зашо он има пари, зашо јас немам пари. Тоа ни е као најбитното. Арно, ама, еден ден Господ ќе покаже. И ќе не благослови ако треба. Ако не треба, за слава на Господа ќе се десат некои други работи, пример ќе бидат спасени многу повеќе луѓе со тоа што ти си уваа финансиско стојба, а не си утаа финансиско стојба и не се соблазнаш од некои работи и не си ги земеш парите како прво место во животот, а не Господ. Заради тоа што најобично тоа највеќе се дешава. Значи, луѓе, наша е одлуката. Драги сестри, наша е одлуката дали ние ќе останеме во разочарување или ќе идентификуваме емоцијата, ќе се консултираме со Господ и со себе си ќе ја кажеме и на крајот ќе тражиме мудрост од него. Па он ќе ни каже дали ќе треба да ја кажеме на некој близок, според тоа, знаете, Господ кој ќе реагира, дали да ја кажеме на сопругата, дури на неа, не мора да ја кажеме ако само е за Господ тоа. Знаете, наше Слободни сме да се изразиме или да не се изразиме. Не мораме секогаш да се изразуваме. Има некои работи што се само за Господ. А има некои работи што треба да се кажат и на најблиските. За тоа што може Господ и преку луѓе да помогне. Значи, тоа беа трите работи за тоа што ја сакаш навик да зборам. За емоциите, потиснувањето и кога се справиме со емоциите, со овај случај болните емоции, <laughs> и како да истраеме у светот со ни. Че само со Господ. Само ако опрашуваме Него. <coughs> Јас се извинувам. Може ли чаша вода? И најбитното Стана до да утро. Дојте се недела. <laughs> <laughs> Најбитното, што јас си го сега практикувам оваа реченица си ја врежа во главата, да не одам според чувства. Да не одеме според тоа што чувствуваме. Дали му се лутеш на него, на некој дали сакаш да да го тепаш, пример <laughs> тоа. Кај светските луѓе највеќе тај шој на направи ќе он ќе го тепам. Или дојдеш да го повредиш со, уствари, најболното нешто со јазикот, Тоа, тоа кој те погода некој средство и тога ќе и разочарувањето. <laughs> не според чувствата. Да не не контролира чувствата. Прво со Господ да видиме шо како и после според него да реагираме како што треба. Тоа од мене. Амин. Амин. Браво.